מזמור ס"ד למנצח מזמור לדוד. שמע אלוהים קולי ושיחי, מפחד אויב תיצור חיי. תסתירני מסוד מרעים, מרגשת פועלי אוון, אשר שננו כחרב לשונם, דרכו חיצם דבר מר, לירות במסתרים תם, פתאום יורוהו ולא ייראו, יחזקו למו דבר רע, יספרו לטמון מוקשים, אמרו מי יראה למו, יחפשו עולות, טמנו חפץ, מחופש וקרב איש ולב עמוק. ויורם אלוהים חץ פתאום, היו מכותם. ויכשילוהו עלימו לשונם, יתנודדו כל רועבם, ויראו כל אדם, ויגידו פועל אלוהים, ומעשהו השכילו. ישמח צדיק באדוני, וחסה בו, ויתהללו כל ישרי לב.